la esperanto movado mese de pandemio. Mese de la terura pandemio, quiu tsunamas la mondon en citiu comenzo de la iaro 2020, certe unu demando ocupas la menson de ciui homoi quiui amas nian comunan lingvon esperanton. La demando estas, kiel efficos la viruso rilate nian movadon. La unua penso estas mal tranquilliga. Nia cultur movado ne estas tiel forta kiel ni volus, cae dia finanza baso iam de certa tempo suferas scuoin. Se la pandemio nature damagias la tutmondan economion, tiam evidente gi malfavore attingos ancau nian movadon. Tamen, ni ne raitas pensi nur economie, ciam temas pri socia malsan minaco. Ni do clopodu listigi negativain cae, se ili existas, positivain resultoin de la pandemio ie nia movado. Negativai factoroi. 1 niae ce eventoi internaziae, regionae, cae landae congressoi, cursoi, rencontigioi, cae simplei clubai considoi, estos interrompitai. Niae asocioi riscas perdianoin, cae sian rolon ciel al proximigantoi de membroi. Faritei aligioi perdigios au procrastigios multa e fervora samideanoi mal protio. pro du sequed et manco de persone contactoi, eble multa e ne plu aligios al sia e en loca landa kai internazia niveloi tri prelegoi pri esperanto en lerneioi kai cultura associoi cesos dum certa tempo. Seque, malpliigios varbado de eblai personoi interesitai pri nia lingvo. Kvar. Turismai agadoi ligitai al esperanto, excursoi exemple, same malpliigios. Positivai factoroi. 1. Pro la besono pri socia isoligio, interretae personae contactoi pli intensigas, scribe cae parole. Precipe la iunulara movado, beio cae teio, exemple, lancias spontanaen babiladoin por practicado de la lingvo cae amica interapogo. Du. En grupai discut listoi en interreto la partoprenoi iam estas nun pli intensai cae fervurai. Svarmas belai filmetoi cae podcastoi ciui vigligas la homoin. 3. Multai homoi interesidias pri reta lernado de nia lingvo. Citiu tempo povas esti favora por intensa varbado de novai cursanoi. Duolingo estas exemplo. En Brasilo, conata gvidanto de discut listo cae reteio por apogi la lernadon, senioro Adonis Saliba, rapide varbis decoen da interesitoi por sia reta curso. Isolitei personoi havas plida tempo por studado. Quart la conata reteio educado.net intensigis sian agadon cae iam proponas plurain intervjuoin cun eminentai faculoi pri la nuntempa criso crom aliae educae iniciatoi. Quin, diversae revuoi disponigas abundan cae rician sen pagan materialon. Monato, Iuna Amico, Reta Revuo Esperanto de UEA, La Turca Stelo, exemple. Ses, relative facile estas organizi prelegoen al clubanoi cae asocianoi per Skype-o. Cultura Cooperativo de Esperantistoi en Rio de Janeiro, exemple, iam tion faras de certa tempo. Sur base de la disponebla technologio, et surrogatoin de la congressoi, quiuin oni devos procrasti, oni povus pretigi per interretai eventoi. Sep, espereble, plida esperantistoi legos libroin dum sia isola tempo tio certe pli altigos la nivelon de lingvo cono cae clerigio inter ni. Multae libroi en nia lingvo estas disponible en interreto. Nu, citiu skizo tute ne pretendas el cerpi la temon. Pro optimismo, remarcu che mi listigis kvar negativa in punctoin, cae sep positivain. Fakte, gi estas nur provoco. La esperanta retradio partoprenas la clopodon teni alta la animon de esperantistoi. Ni ciui povas crei eblezoin por transformi la nunan crison en favoran circunstanzon por nia esperanto movado. Ni ne forgesu che in tempo de tut monda suffero, anca tut monda solidarezzo povas burgioni, cae en etoso de solidarezzo certe esperanto povas cresci.